Book 2 93 93 დამოკიდებული წინადადებები 5 დამოკიდებული წინადადებები 5 არ ვიცი თუ ვუყვარვარ არ ვიცი თუ ვუყვარვარ არ ვიცი თუ დაბრუნდება არ ვიცი თუ დაბრუნდება. არ ვიცი თუ დამირეკავს. არ ვიცი თუ დამირეკავს. ნეტავ თუ ვუყوارვარ? ნეტავ თუ ვუყوارვარ? ნეტავ თუ დაბრუნდება. ნეტავ თუ დაბრუნდება. ნეტავ თუ დამირეკავს. ნეტავ თუ დამირეკავს მაინტერესებს თუ ფიქრობს ჩემზე მაინტერესებს თუ ფიქრობს ჩემზე მაინტერესებს თუ ყავს ვინმე სხვა მაინტერესებს თუ ყავს ვინმე სხვა მაინტერესებს ტყუის თუ არა მაინტერესებს ყუის თუ არა ნეტავ ჩემზე თუ ფიქრობს ნეტავ ჩემზე თუ ფიქრობს ნეტავ სხვა თუ ყავს ნეტავ სხვა თუ ყავს ნეტავ სიმართლეს თუ ამბობს ნეტავ სიმართლეს თუ ამბობს ზუსტად არ ვიცი ვუყვარვარ თუ არა ზუსტად არ ვიცი, უყვარ ვარ თუ არა. ზუსტად არ ვიცი, მომწერს თუ არა. ზუსტად არ ვიცი, მომწერს თუ არა. ზუსტად არ ვიცი, ცოლად თუ მომიყვანს. ზუსტად არ ვიცი, ცოლად თუ მომიყვანს. ნეტავ მართლა მოვწონ ვარ? ნეტავ მართლა მოვწონ ვარ? ვუყარვარ ნეტავ მართლა მომწერს ნეტავ მართლა მომწერს ნეტავ მართლა მომიყვანს ცოლად ნეტავ მართლა მომიყვანს ცოლად